Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Osmi svibnja 1945. godine. U zapadnoj Europi pripremaju se proslove dana pobjede. Noć prije predstavnici nacističke Njemačke potpisali su kapitulaciju. Slavi se u Belgiji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Kanadi, Sjedinjenim američkim državama u Francuskoj se pripremaju proslave Dana pobjede u Europi. Doduše te proslave nisu raskošne kao proslave Dana pobjede u Prvom svjetskom ratu. Francuska je 1945. pobjedu dočekala u teškom stanju. Okupatori su je opljačkali, osloboditelji su je porušili. Hrana je bilo malo, a ona se jedva transportirala po uništenoj prometnoj mreži. Po ulicama Pariza i ostalih gradova prometovali su stari i pokrpani automobili koji su imali pogon na ugljen. Ipak, dan pobjede u Europi se slavio. General Charles de Gaulle i njegovi slobodni francuzi izbrisali su sramotu poraza iz 1940. i uvrstili su Francusku među zemlje pobjednice. Slavije se spremalo i u francuskim prekomorskim teritorijima i kolonijama. Slavlje se spremalo i u Alžiru, koji se tada smatrao sastavnim dijelom Republike Francuske. I u alžirskom gradu Setifu spremala se proslava. Ali francuske vlasti dobivale su sve više i više informacija koje su ukazivale da to slavlje neće proteći po njihovim željama. Alistair Horn u glasovitoj knjizi Savage War of Peace piše Izmučena Francuska tog je svibnja slavila oslobođenje. Ta čarobna riječ mobilizirala je i muslimansku zajednicu u Setifu. Razlika je bila u tomu što su jedni slavili dolazak oslobođenja, a drugi su se spremali na marš kako bi tražili to oslobođenje. Tijekom prošlih tjedana dogodile su se stvari koje su nagovještale što bi se moglo dogoditi. Povećavao se broj manjih incidenata protiv kolona, kako su se nazivali europski naseljenici. Kamenovani su automobili, čak i djeca koja su se vraćala iz škole. Fatmasi ili kućne sluge govorili su svojim poslodavcima da su upozoreni da više ne rade kod njih. Preko noći na zidovima su se pojavili ovi grafiti. Muslimani, probudite se. Nad Sjevernom Afrikom vjori će se muslimanska zastava. Francuzi, muslimani će vas pobiti. Francuske vlasti brzo su saznale za organizatora tih akcija. Za to su optušili pokret koji se zvao Stranka alžirskog naroda, a njegovog su vođu Mesalija Hadža deportirali u Saharu, a onda i u Brazavil, u francuskom Kongu. Njegovo protjerivanje nije donijelo smirivanje stanja. Sve više i više muslimana bilo nezadovoljno teškom ekonomskom situacijom. Godine rata ostavile su i traga u toj zemlji. Albert Camus, vjerojatno najpoznatiji francuz rođen u Alžiru, sa zaprepaštenjem je gledao kako se u pokrajini Kabilija muslimanska djeca s psima bore za sadržaj kante za smeće. Usprko svega toga, nitko u Alžiru nije namjeravao ne održati proslavu dana pobjede pa proslavu nije namjeravao odgoditi i gospodin Butelan pod perfekt Setifa. Ako bude kakvih problema, njegovih dvadesetak žandara završće red na ulicama tog gradića. Gospodin perfect Setifa ipak je poduzeo neke mjere. Zabranio je nošenje provokativnih parola i zastava. Ali ubrzo je postalo jasno da se zabrana ne namjerava poštovati. Na tisuće muslimana Setifa kretalo se prema središtu grada. Okupili su se kod džamije kako bi organizirali povorku. Kad je vidio tu povorku, komesar Valer, zapovjednik policije u Satifu, odlučio je nazvati pod perfekta i izvijestiti ga da ljudi u povorci nose parole koje pozivaju na oslobođenje Mesali Hadža i da se među parolama mogu naći i zahtjevi za oslobođenjem Alžira od francuske vlasti. Da stvar bude gora, u povorci je bilo puno zeleno-bijelih zastava, pod kojima je nekad protiv francuske vojske ratovao legendarni Abd el Kadar. Kad je čuo izvještaj komesara, pod Perfekt je odlučio poduzeti još neke mjere. Alistair Horn piše. Odmah je zapovjedio Valeru da intervenira i da oduzme te zastave. Valer ga je upozorio da bi to vrlo vjerojatno moglo izazvati sukob s ljudima u povorci. U redu odgovorio je Bitterlein. Tada neka bude sukob. Komesar Valer krenuo je izvršiti zapovjed. Pokušao je oduzeti jednu zastavu. Pogodio ga je kamen. Prema jednom drugom izvještaju, policijski inspektor u civilu izašao je iz kafea i odmah je bio okružen masom demonstranata koji su vikali na njega. On je izgubio živce, izvukao pištolj i pucao u trbuh jednog od prosvjednika. Smrtno ga je ranio. Što god je započelo nerede u Satifu, oni su se uskoro oteli svakom nadzoru. Alistair Horn piše. Čini se da je posve jasno da je među prosvjednicima bilo naoružanih ljudi koji su namjeravali izazvati nered i da su ti, potaknuti između ostalog i jezivim juju naricanjem svojih žena, krenuli u sveopći napad na svakog evropljanina kojeg su zatekli na ulici. Malene skupine ubojica krenule su taksijima, biciklima, čak i na konjima u susjedna mjesta, pronoseći vijest da je počeo opći džihad, sveti rat, u Ševreu su europske farmere napali njihovi sluge, koji su 30 godina radili za njih. U Perigotvilu muslimani su zauzeli skladište oružja, pobili tucet Evropljana i onda spalili i opljačkali grad. U malenoj i šarmantnoj luci Điđeli među ubijenima bila su i četiri šumara. U Kerati među ubijenima bili su i mirovni sudac i njegova žena. Pet je strašnih dana trajalo to ludilo. Kad je pobuna završila, gušile su je francuske snage koje su na brzinu dopremljene u okolicu Setifa, izbrojeno je 103 tijela mrtvih Evropljana. Stotinjak ih je bilo ranjeno. Određeni broj žena bio je silovan. Tijela mrtvih muškaraca i žena bila su unakažena. Francuske vlasti spremali su odgovor na tih pet dana. Odgovor na događaj u Setifu bio je strašan vojska je počela takozvano grabljanje terena, bio je to slikovit naziv za temeljitu pacifikaciju. Za tu su operaciju čak dopremljene i senegalske trupe, koje su bile poznate po okrutnosti. Muslimani su kao znak raspoznavanja morali nositi bijelu vrpcu oko ruke. Svi oni koji je nisu nosili odmah su ubijeni. U zatvore su provaljivale skupine europskih doseljenika koji su otimali osumnjičene za sudjelovanje u napadima na europljane i odmah ih ubijali. U kažnjavanje se uključilo i francusko ratno zrakoplovstvo koje je bombardiralo udaljena muslimanska sela. U kažnjavanje uključila se čak i ratna monarica. Jedna krstarica je topovima gađala okolicu grada Kerate. Ne zna se točno koliko je ljudi stradalo u tim kažnjavanjima. Francusko povjerenstvo koje je osnovano kako bi se ispitali ti događaji tvrdi da je ubijeno između 1020 i 1300 muslimana. Povjesničar Robert Aron tvrdi da je u toj odmazdi poginulo oko 6000 muslimana. Ta odmazda primirila je Alžir, ali je posijela sjeme buduće pobune. Alžirski pjesnik Kateb Jasin je napisao. Imao sam 16 godina. Nikad nisam zaboravio šok koji sam osjetio kad sam vidio nemilosrdno mesarenje koje je dovelo do ubojstava tisuća muslimana. Od toga trenutka moj je nacionalizam uzeo konačan oblik. Ferhat Abbas, ugledni vođa muslimanske zajednice u Alžiru, odmah je osudio ubojstvo na riječima oni koji vas potiču na tu pobunu su izdajice. Bio je također zaprepašten odmazdom francuske vlasti. Zaprepaštenje je bilo još veće kada je Abbas uhićen dok je putovao u grad Alžir kako bi generalnom guverneru čestitao na pobjedi u drugom svjetskom ratu. Još su neki ljudi bili zaprepašteni tom odmazdom. Alistair Horn piše. Odmah nakon Setifa u Alžir se vratila sedma pukovnija alžirskih strijelaca, postrojba koja se istaknula u bitkama u Europi. Mnogi od pripadnika te postrojbe bili su iz područja Konstantin i bili su zaprepašteni pričama koje su čuli. Među njima je bio i višestruko odlikovani narednik Ahmed Ben Bela, koji je napisao Užasi koji su se dogodili oko Konstantina u svibnju 1945. uvjerili su me da postoji samo jedan put, Alžir za Alžirce. Devet godina nakon događaja u Setifu, Ahmed Ben Bela i njegovi drugovi osnovat će front za nacionalno oslobođenje Alžira. Godine 1954. na dan svih svetih počet će rat protiv francuskih vlasti u Alžiru. Govori vojni obavještajni analitičar Fran Višnar. To je prvi primjer pravog asimetričnog rata u suvremenoj uh, povijesti. E, asimetrični rat e, je zapravo stanje u kojoj imate obično dva zaračena protivnika, od kojih je jedan tehnološki brojčano nadmoćniji, a drugi je e, malobrojan, ali je dobro organiziran i primjenjuje neočekivana sredstva. U tome je ta simetrija. Da ratuje mimo pravila, da ide dalje od onih gerilskih načina ratovanja, da je nepredvidiv u svojim e, djelovanjima i to su Alžirski oslobodilački e, pokret je uspio to u potpunosti primijeniti u jednom e, dugom razdoblju e, s tim da su Francuzi bili mnogo puta doista iznenađeni. Kad je taj rat počeo, a nije počeo negdje unutrašnjosti, nego onim svim primorskim gradovima, E, gdje je najgušće naseljeno stanovništvo Alžira, gdje je bilo puno francuskih doseljenika, gdje je bilo mnogo i francuskih gospodarskih e, interesa uz one vojne i geopolitičke. Kao što je poznato, Francuzi su u Sahari, onom središtu Sahare koje je potpuno nenastanjeno, vršili također brojna e, isprobavanja kemijskih oružja, isto tako i atomskih, dok nisu prešli na Tolmuroroa nad Pacifik. E, tako da e, Francuzima je bilo nepojmljivo i to su sve redom bile socijalističke vlade do De Gola, da puste Alžir. Alžir nije bio poput ostatka francuskog kolonijalnog carstva, kojim su upravljalo iz ministarstva kolonija ili vanjskih poslova. Alžir je bio prekomorska Francuska, dio Francuske kao što su to i Provanca i Normandija. Od trenutka kada su francuske trupe 1830. preotele Turskom carstvu Alžir i kada su ugušene pobune, najveću je predvodio Abdel Kadar, u tu su zemlju počeli dolaziti europski doseljenici. Plan je najjasnije formulirao maršal Thomas Bigot, koji je zapovjedao gušenjem alžirskih pobuna. On je u Francuskoj nacionalnoj skupštini izjavio. Gdje god ima svježe vode i plodne zemlje, tu moramo postaviti kolone. I ne trebamo se obazirati kome ta zemlja pripada. Ti koloni, europski naseljenici, među njima je bilo Francuza, Španjolaca, Talijana, dobili su nadimak crna stopala. Postoje dvije teorije o podrijetlu tog nadimka. Po jednoj on dolazi od crnih, ispoliranih i sjajnih cipala koji su nosili francuski vojnici. Po drugoj, taj su nadimak naseljenici dobili zbog svojih crnih, suncem opaljenih stopala. To 1841. broj naseljenika popeo se na 37.374. Stotinja godina kasnije njihov se broj popeo na nešto više od milijun. Europski naseljenici činili su oko 10% stanovništva Alžira. Alistair Horn piše. Središte francuskog naseljavanja bilo je na obali. Tamo su bili veliki europeizirani gradovi luke poput Alžira, Orana, Buržije, Villa Bone i Mitidje. Bila je to bogata ravna zemlja koju su francuska dovitljivost i rad stvorili iz malaričnih močvara. U toj su zemlji ravne ceste s drvoredima eukaliptusa vodile kroz nasade žitarica i citrusa. Bila je to zemlja koja je u svibnju mirisala po narančama i gdje su se vinogradi prostirali u nedogled. Te su vinograde posjedovali crne noge, a u njima su radili muslimani. Gradovi su bili nepogrešivo francuski. Njihov glavni trg okružen dobro obrezanim platanama s neizbježnim spomenikom poginulima u ratu. U pravilu se mogao podičiti i ukrašenim paviljonom, gdje bi u nedjelju nastupio sastav lokalnog garnizona francuske vojske. Pored tog francuskog Alžira postojao je i muslimanski. Skoro 90% stanovnika Alžira činili su muslimani, dok su crna stopala, europski naseljenici, imali prava kakva su imali i Parižani i bili su zastupljeni u Francuskoj skupštini s jakim blokom zastupnika, muslimani nisu imali puno prava. Pravilu su bili neškolovani i siromašni. Bilo je planova za reformu tog stanja. Svim tim planovima suprostavljala se većina europskih naseljenika. Za njih je svaka takva reforma bila korak bliže onom nezamislivom alžirskoj nezavisnosti. Na dan svih svetih Front za nacionalno oslobođenje Alžira počeo je svoju dugu i okrutnu kampanju za nezavisnost te zemlje. Francuska vlada, zapravo više njih jer je nakon samovoljnog degolovog iznanstva u Francuskoj nastupila politička nestabilnost u kojoj se vlada smatrala sretnom ako je vladala duže od pola godine, odlučila je da neće dati nezavisnost Alžiru. I smatrali su da će golom silom, koristeći i neke suptilne metode, uključujući specijalni rat, oni su ga izmislili, a od njih su onda to preuzeli eh, Amerikanci u Vjetnamskom ratu, i smatrali su da će brzo slomiti e, front za narodno, narodnog oslobođenja Alžira, kojeg su smatrali prije svega nesuvremenim, odnosno zastarjelim, e, slabo naoružanim, e, organizacijski nedoraslim svim francuskim tehnikama i taktikama. Međutim, taj pokret je radio dvije stvari. Prvo, prvi put, a to je uzor današnjoj Al-Kaidi, i svi američki vojnici, časnici i dočasnici koji odlaze u Irak, prvo moraju pogledati francuski, odnosno alžirsko-francuski film e, Bitka za Alžir, gdje se e, pokazuje u mnogo e, kadrova kako je prvi put tada nakon drugog svjetskog rata i prvi put u, nove u nove povijesti kako se koriste E, bombe, postavljene bombe na neselektivne mete, odnosno na mekane ciljeve i doista Alžirci su gradski gerilci u gradovima, gusto naseljenim, e, počeli postavljati torbe, e, kofere ili e, flaše punjene eksplozivom, ostavljaju se u kinima, na pješačkim prelazima, tamo gdje se čekaju autobusi, na taksi postajama i slično, sa e, veoma velikim brojem žrtava, među kojima su najčešće ginuli njihovi državljani. Nešto slično se je ponovilo kasnije, u 90. godinama, kada su islamistički e, razni pokriti od žije, fisa i tako dalje, se koristili istim načinom kad je u pitanju ta urbana gerila Front za nacionalno oslobođenje ili FLN prvo je napao francuske vlasti i policiju. Zatim se okomio na muslimane koji su surađivali s francuskim vlastima suradnja se široko tumačila. Mogla je biti riječ o nekom nižem službeniku koji je radio za francuske vlasti, a mogla je biti riječ i o muslimanskom učitelju ili seljaku koji je u nekoj od reformi kojima su francuske vlasti pokušale ugušiti požar ustanka dobio maleni komad zemlje. Žrtve su u pravilu ubijane na okrutan način. Često puta tijela su im unakažena i ostavljena na mjestu da bi ih prolaznici mogli vidjeti. Francuski padobranci nazivali su metodu ubojstava tih suradnika osmijehom i Kabilije. Žrtvi se vrat prerezao od duha do uha. Ta je smrt bila posebno ponižavajuća jer se na taj način u ovce u Alžiru. Onda se FLN okomio i na konkurente. Tada je stradala i Alžirska komunistička partija, koju je front smatrao bliskom Francuskoj i konkurentom u borbi za srca i umove Alžiraca. Sovjetski savez nikad nije zaboravio na obračun s alžirskim komunistima i tijekom osam godina rata najmanje je vojne i političke pomoći frontu došlo iz prve komunističke zemlje a u kolovozu 1955. nakon nekoliko uspješnih akcija francuskih padobranaca front je odabrao nove ciljeve. Josef Zigut i Lagdar Ben Tobal, zapovjednik i zamjenik područja oko Konstantina, sazvali su krajem srpnja ratno vijeće kako bi prvi put pokrenuli politiku totalnog rata prema svim francuskim civilima, bez obzira na spol i dob. Opravdavajući tu odluku, Zigut je objavio – na kolonijalističku politiku kolektivne represije mora se odgovoriti kolektivnim represalijama protiv Europljana, kako vojnika, tako i civila, koji svi ujedinjeni stoje iza zločina koji su počinjeni nad našim ljudima. Za njih nema sažaljenja, nema milosti. Ubijanja su počela 20. kolova za 1955. u Konstantinu. Među prvima je stradao nečak Ferhata Abasa Aluo Habas, koji je bio općinski vijećnik. On je stradao jer je kritizirao front. Alistair Horn piše. U Luci vil muslimani obaju spolova nahrupili su na ulice u stanju fanatične euforije. Granate su bacali u kafe, europljani koji su se vozili u automobilima izvlačeni su iz vozila i ubijani noževima i čak britvama. Vrhunac užasa dogodio se u El Haliji, malenom središtu gdje se vadio pirit. U El Haliji živjelo je 130 europljana i oko 2000 muslimana. Oni su godinama živjeli zajedno. U Rudniku su radni odnosi bili izuzetno dobri. Vladala je rijetka jednakost između dviju rasa. Čini se da je najmanje 24 sata prije napada cijela muslimanska zajednica znala što će se dogoditi. Neke su obitelji napustile selo. Ujutro 20. kolovoza 50 rudara muslimana nije došlo u Rudnik, ali nitko nije upozorio europljane što se sprema. Malo prije podneva, u vrijeme kad su žene crnih stopala pripremale ručak za muževe koji su došli iz rudnika, četiri skupine od po 15 do 20 ljudi napale su selo. Vodili su ih rudari koji su znali tko živi u kojoj kući. Prerezane su telegrafske linije, radio za hitne slučajeve bio je pokvaren, a seoski pozornik koji je imao rakete za uzbunjivanje nestao je. Napadači su išli od kuće do kuće ubijajući sve, bez obzira na spol i dob. Žrtve su bila ubijane na okrutan način. Tijela su im bila unakažena. Francuski padobranac iz 18. padobranske pukovnije ovako je svom prijatelju Pieru Leolijetu, također padobrancu, opisao scenu u Filipilu. Tijela su doslovce bila razasuta po cijelome gradu. Arapska djeca, luda od uzbuđenja, trčala su i vikala uz odrasle. Oni su dokrećivali umiruće. U jednoj uličici pronašli smo njih dvojicu kako udaraju glavu neke starice. Ubili smo ih na mjestu a onda je počela odmazda francuske vojske i europskih doseljenika. Ta isti padobranac iz 18. pukovnije ovako je opisao tu odmazdu. Otvorili smo vatru na gomilu onako sunce. Kako smo napredovali i kako smo nailazili na nova tijela, naš zapovjednik satnije dao nam je zapovjed da ubijemo svakog Arapina kojeg sretnemo. Trebali ste vidjeti rezultat. Cijela dva sata sve što smo čuli bila je vatra iz automatskog oružja koja se otvarala na gomilu. Osim tuceta pobunjenika koje smo zatekli s oružjem u ruci i koje smo odmah ubili, bilo je tu i nekih 150 muslimana koje smo također ubili. Sadi Jusef bio je arhitekt bitke za Alžir, u kojoj su bombaši i bombašice fronta za nacionalno oslobođenje postavljali bombe na mjesta gdje su one mogle ubiti najviše civila. Francuske vlasti odgovorile su davanjem vlasti u gradu Alžiru vojsci. General Jacques Massou i njegova deseta padobranska divizija opkolile su Kasabu, stari muslimanski dio Alžira, i pretraživali su kuću po kuću. Francuzi su sa time uspjeli donekle izaći na kraj, jer su bacili tu svoje najbolje snage, međutim onda se od 56. počelo dešavati nešto drugo. Alžirci su se vojnički počeli organizirati na jedan originalni, do tada originalni način. Njihova osnovna borbena skupina vojna bila je e, grupa, kako su to oni zvali, od 11 ljudi, znači osnovna čelija. Onda se ona granala puta dva, puta tri, puta četiri ovisi, formirali su poluvodove, vodove, čete, odnosno satnije i na kraju bataljune, odnosno kompletnu bojnu jednu, taj bataljun je bio operativno najsposobniji, bio je bolje naoružan nego ove niže postrojbe, no e, prošlo je još dosta godina dok se to oružje nije standardiziralo, jer tu je bilo svega od trofejnog oružja, ne samo iz drugog svjetskog rata, britanske, francuske, njemačke proizvodnje, nego isto tako čak onoga iz burskog rata s početka stoljeća, e, tako da su tu ustanici bili apsolutno inferiorni i francuzi su računali da će destrukcija tog pokreta biti brza, da će oni uspjeti uspjeti kratko vrijeme uništiti čitave njihove bataljune, a ne samo male čelije, stalno povećavajući broj snaga. I dok je odmah 54. na početku ustanka bilo niti 80 tisuća Francuza, francuskih vojnika, to, taj broj se naglo povećavao, E, prvo na 400 tisuća, pa na 600 tisuća, da bi 1960. E, godine Francuzi na području čitavog Alžira držali fantastičnih 800 tisuća vojnika, od toga 100 tisuća specijalnih postrbi, uključujući i cijelu e, legiju, legiju stranaca. francuska vojska počela koristiti mučenje kako bi dobila informacije od zarobljenika. Prvo se to mučenje sastojalo od premlačivanja i prijetnji. Onda se zarobljenik skidao do gola kako bi i tako bio ponižen. Onda se počela upotrebljavati i oprema za vezu francuske vojske. Jedno od načina mučenja bilo je gegen. Mučenje opisuje Henri Alleg, čija je knjiga Pitanje objavljena 1958. u Francuskoj izazvala burne reakcije. lega su u ljeto 1957. mjesec dana ispitivali padobranci. Prvo su mi elektrode prikopčali na uho i prst. Kao da mi je munja udarila u uho i osjećao sam kao da mi srce nastoji pobjeći iz mojih prsa. Drugi su put koristili veći magnet. Umjesto kratkih i brzih grčeva, koji kao da su namjeravali rastrgati moje tijelo na dva dijela, sada je jedna velika bol zauzela moje tijelo i sve moje mišiće i stegla ih u jedan dugi grč. Onda su mi stavili elektrode u usta. Elektrode je za moju vilicu zalijepila struja. Bilo je nemoguće otvoriti usta, makoliko se trudio. Mojim očima, ispod zgrčenih kapaka, prolazila je slika vatre. Svijetleći geometrijski oblici bljeskali su pred njima. Andrija Lega padobranci su nakon mučenja ostavili u ćeliji. Iako ga je mučila strašna žeđ, nisu mu dali vode. Drugi su u tom stroju za ispitivanje prošli puno gore. Ljudi su umirali od mučenja, takvih je bilo na tisuće. Mučenje često nije davalo rezultate. Ljudi na mukama priznavali su bilo što i govorili sve samo da mučenje prestane. A mučenje je polako razaralo francusku vojsku. Vijesti o tim događajima zaprepastili su dio francuske javnosti. Tada se ona polako počela okretati protiv rata u Alžiru. Uz mučenje francuska vojska nastavljala je s takozvanim grabljanjem terena ali Front za nacionalno oslobođenje nije bio uništen. Alžirski ustanici su izdržali sve to zbog dva razloga. Prvo, njihova organizacija je bila apsolutno konspirativna, disciplina je bila čelična, oružje im je počelo stizati iz drugih izvora, prvo sa istoka, ali zapravo prije toga iz Jugoslavije. Mnogi brodovi e, su uspjeli probiti francusku blokadu i mnogo oružja, ne samo trofejnog, nego suvremeno proizvedenog e, oružja jugoslavenskog, uključujući prve papovke, ona M59, po uzoru na e, rusku poluautomatsku pušku iz drugog svjetskog rata tipa Simonova. One su u, u, u, u tisućama komada odlazile i kad se prate fotografije iz tih e, vremena, osobito 60. 61. godina, onda se vidi upravo u rukama tih bataljuna alžirskih e, to naoružanje. Zato nije ni čudo da je da De Gaulle to nikada nije oprostio socijalističkoj nesvrstanoj Jugoslaviji, odnosi su uvijek bili niži nego što su trebali, jer je on tvrdio da se Jugoslavija petljala unutrašnje probleme Alžira, e, a on je imao dugo pamćenje, ali to je bio čovjek koji je dao neovisnost Alžiru, jer je shvatio da u takvom asimetričnom ratovanju zapravo Francuzi mogu brojati samo žrtve u vlastitim, vlastitim redovima. Što se dešavalo? To je bio prvi razlog. Znači, počeli su se naoružavati uz dobru organizaciju, uspjeli su izdržati nekoliko francuskih ofenziva. Francuske vlasti pokušale su i reformama primiriti situaciju u Alžiru. Jacques Sustel, jedan od glavnih guvernera, osnovao je na početku rata SAS, odjel administrativnih specijalista. Cilj sas bio je da francusku vlast proširi na cijeli alžirski teritorij i da pomogne lokalnom stanovništvu. Nekih 400 SAS odjela stvoreno je tijekom rata. Odjeli su bili pod zapovjedništvom satnika ili poručnika, koji morao znati lokalni jezik i običaj. Odjel je trebao pomagati lokalnom stanovništvu, bez obzira je li trebalo riješiti problem iz agronomije, otvoriti školu za lokalnu djecu ili liječiti stanovništvo od epidemije. Sas je imao velikog uspjeha, ali Sas nije bio dovoljan. Problemi u Alžiru bili su puno veći, a odjeli Sasa bili su stalna mjeta fronta a alžirskim borcima stizala je sve veća pomoć. U prosincu 1957. u Kairu je održana konferencija Arapske lige gdje je određeno da se na godinu skupi 10 milijardi franaka pomoći za front za nacionalno oslobođenje. A pomoć je stigla iz drugih zemalja. Alistair Horn piše. Kao što je zabilježilo uvijek budno oko francuske obavještajne službe, na toj se konferenciji dogodio jedan povijesni događaj. Prvi su put zemlje istočnog bloka iskazale svoju volju da isporukama oružja pomognu Alžirskoj revoluciji. Ta je volja potvrđena sljedećeg mjeseca, kada su se pripadnici francuske mornarice u Oranskoj luci ukrcali na jugoslavenski brod Slovenija, koji je nosio 148 tona oružja, uključujući 12.000 pušaka čehoslovačkog podijetla. Godine 1958. rat u Alžiru ušao je u četvrtu godinu. Činilo se da je francuska vojska pokušala sve. 1956. uspjela je oteti Ahmeda Ben Belu. Dva je puta pokušala ubiti, jednom u Kairu, drugi put u Tripoliju. Konačno su ga francuski padobranci uhitili kada su presreli njegov zrakoplov koji ga je vodio na tajne pregovore s izaslanicima francuskog premijera Gimolea. Ben Bella bit će do kraja rata u francuskom zatvoru. Ali rat se svejedno nastavljao. Francuski doseljenici, barem većina njih, sada su već bili toliko radikalni da su odbijali bilo kakav sporazum sa Alžircima. Vojska je bila sve nezadovoljnija civilnom vlašću, kako onom u Alžiru, tako i onom u Parizu. Godine 1958. vojska se uključila u politiku. Smatrala je da Francusku može spasiti samo njezin najpoznatiji vojnik. Te 1958. general Charles de Gaulle dobio od Skupštine izvanredne ovlasti. Bio je to kraj Francuske četvrte republike. 58. kad je došao na vlast, praktički vojnim udarom, jer je vojska intervenirala, de Gaulle je došao na vlast. Kasnije su njega nekoliko puta pokušali svrnuti jer su vidjeli da on zaista misli ozbiljno kad kaže da Alžir ide Alžircima, ako bude referendum, slobodne izbori, jedan za jedan glas, jedan čovjek, jedan glas, e, mi ćemo se morati povući iz, iz Alžira, jer se to ne isplati. Zašto se ne isplati? Jer se počelo buniti javno mijenje. U tom ratu je poginulo 26 tisuća najboljih francuskih vojnika, 8 tisuća pripadnika e, isto raznih formacija e, francuskih e, kolonista i bilo je ranjeno skoro 100 tisuća. Žrtve na alžirskoj strani su bile velike, ogromne, preko 700 tisuća ljudi, ali alžirski ustanici su bili spremni platiti tu cijenu. Znači, pobunilo se javno mijenje, Rat je strahovito puno koštao za ono vrijeme. Francuzi su svake godine bili lupali oko milijardu dolara, što je onda bila fenomenalna e, svota, samo za gole troškove plus još toliko za vlastito naoružanje i držanje te ogromne, ogromne vojske, a da zapravo e, jesu držali teritorij i nisu ga držali. U tome je cijela, cijela, cijela e, kvaka. Kad je de Gaulle došao na vlast, promijenio je i vojne i civilne vođe u Alžiru. Umjesto generala Raula Salana, kojeg su nazivali mandarin ili kinez, što zbog njegove tajnovitosti, što zbog glasina da je pušio opijum, došao je general Maurice Chalet taj general odlučio povesti drugačiji tip rata protiv boraca fronta. Umjesto zloglasnog grabljanja, na koje su se već navikli borci fronta i koje je uglavnom štetilo civilima, Chalet se odlučio na drugi način borbe. Alistair Horn piše. Jednom kad je se udari, pobunjenička postrojba mora se nastaviti i dalje udarati. Vojska mora poput razjerenog bika nastaviti s potjerom, čak i u sigurna ustanička područja, gdje se ustanici osjećaju kao kod kuće i ostati u tim područjima, makar to bilo neprijateljsko i nepoznato područje. Život muđahedina mora se učiniti nepodnošljivim. Lovac mora postati lovina. Ustanici su se povlačili u planine, izjavio je Šale autoru, pa sam odlučio i ja otići u planine za njima. Dva ključna dijela Šaleove strategije bile su posebne, sjajno uvježbane postrojbe francuske vojske, uglavnom padobranci i legije stranaca koji su progonili borce fronta. Drugi dio te strategije bili su Harki, postrojbe sastavljene od Alžiraca koji su se borili na francuskoj strani. Oni su tražili borce fronta, kada bi ih našli, pozivali su Šalajove komandose. Uskoro je Šalajova strategija počela davati rezultate. U jednom izvještaju francuske vojske iz 1959. pisalo je. Tako smo dobro pacificirali zemlju da su ustanici skoro nestali. Danas se čini da nitko ne odlazi u gerilce ali rad se promijenio. Više nije bila samo u pitanju vojna pobjeda. Front za nacionalno oslobođenje i njegova privremena vlada postali su važan politički faktor. Vojska fronta primala je udarce, ali nije bila potpuno poražena. I nije mogla biti poražena dok je imala sigurno pribježište u Tunisu. A tamo se polako počeo uzdizati Huari Bomedijen, tajnoviti i sposobni pukovnik koji će polako preuzeti vodstvo fronta. Front je i širio svoje akcije, s vremena na vrijeme započeo bi terorističku kampanju i u samoj Francuskoj. A de Gaulle je polako počeo shvaćati da bi Alžir mogao doći glave kako francuskoj vladi, tako i njezinoj vojsci. Alžirci su, alžirski ustanici, su bili snažni u sljedećem. Imali su, na cijelom području su imali svoje povjerenike, imali su tajnu civilnu strukturu vlasti, Ljudi su radili za francusku upravu i svoje običajene poslove, a s druge strane su bili pripadnici e, fronta za narodno oslobođenje Alžira ili Alžirskog oslobodilačkog pokreta i to je funkcioniralo. Francuzi su onda uvidjeli da destrukciju moraju, kako su oni zvali, primijeniti na civilnu strukturu, masovne racije, hapšenja, mučenja, što je zapravo samo još više narod e, okretalo protiv Francuza i oni su uspjeli sa 100 tisuća aktivnih pripadnika u civilnoj strukturi oslobodilačkog pokreta smanjiti ih na svega 15 tisuća. Ali tih 15 tisuća se održalo i oni su prije svega i zbog čelične discipline i zbog jedne vrste sračunate okrutnosti od strane glavnog stožera uh, alžirskog oslobodilačkog pokreta, jer on nije op, cijelo vrijeme rata gotovo uopće nije operirao u Alžiru, nego je sjedio u Tunisu. Naime, e, tu je bila greška francuske diplomacije i tada državne politike, da je sa Tunisom sklopljen sporazum da nema vojnih operacija u Tunisu. Pa su onda svi ti bataljuni otprilike ne više od 30 tisuća ljudi, nekad ih je bilo svega 15 tisuća. Znači tijekom cijelog rata, u tome je ta asimetrija. Vi imate 800 tisuća francuskih vojnika, imate 30 tisuća pripadnika oslobodilačkog pokreta, ustanika s oružjem i imate povremeno svega 15 njihovih, eh, da nazovem tako, političkih eh, komesara, jer Francuzi nisu vršili odmazda i bombardiranje tuniškog teritorija i eh, oni su nakon gubitaka ili nekih operacija E, kad su opkoljavali manje usamljene francuske postrobe, pa su onda recimo čete ili vodove francuske koji su zalutali u pustinji ili ostali su bez goriva, opkoljavali, uništavali sa po nekoliko bataljuna. Čim bi završili operaciju, kad bi došlo francusko ratno zrakoplovstvo, oni bi pobjegli u Tunis. Pravo ime Huari Bomedijena je Muhamed Ben Brahim Bukaruba. Huari i Bumedijem su ratna imena koje je izabrao kada je postao član vojske nacionalnog oslobođenja. Boumedien je bio tajnovit čovjek. Jedan zapadni veleposlanik 1973. nije mogao reći je li Boumedien oženjen i gdje živi. Boumedien je tada već bio 8 godina alžirski predsjednik. Novinar Sunday Timesa David Leach izjavio je da mu Medijen nema poroka, osim paljenja cigarete za cigaretu i potpune ravnodušnosti prema ljudskim odnosima. Alžirskog vođu ovako je opisao Alistair Horn. Sa svojim upalim licem, visokim jagodicama, crvenkastom kosom i jakim zelenim očima i prcima, nekim je zapadnim novinarima Bumedijen izgledao prije kao izgladnjeli irski pjesnik nego gerilski veteran. Činjenica da se rijetko smijao Zašto bih se nasmiješio samo zato što me neki fotograf snima? Upitao je egipatskog novinara koji ga je intervjuirao. ucrtavala je najupadljiviju njegovu karakternu crtu, njegovu smrtnu ozbiljnost. Taj smrtno ozbiljni čovjek postaće 1960. načelnik stožera vojske nacionalnog oslobođenja. On je zaveo red u vojsku koja se polako raspadala. Red je zaveo drastičnim mjerama poput strijeljenja. Nije to ništa bilo čudno za front. Tamo su drakonske mjere bile uobičajene. Posebno je na zlu glasu bio jedan od njegovih vođa zvan Amiruš Strašni, koji je u čistkama pobio nekoliko tisuća članova fronta. Ostalom, u Alžirskom ratu više Alžiraca poginulo od Alžirske nego od francuske ruke. A Francuska je još uvijek tražila pobjedu Alžira. I onda je De Gaulle naredio da se izgradi takozvana, a i prije bilo planova, Morisova, general Moris je izgradio takozvanu Morisovu liniju to je bilo slično onome e, što danas radi Izrael, kombinacija one njihove vojne barlev linije na Suezkom kanalu i ovog, ovog zida koje sada grade oko svog matičnog teritorija. 300 km dužine je bila ta linija, imala je dvostruke ove rovove, e, imala je četvrstruke bodljikave žice, kroz njih je prolazila električna struja, svuda su bila minska polja po onoj sredini, a na svakom kraju, na svakoj otpornoj točki po jedan bunker koji je raspolagao sa snažnim reflektorima koji su imali daljinu domet od nekoliko kilometara i koji su obesjavali kompletno cijelo to bojište, odnosno cijelu tu liniju i imali su radare radare za kretanje. Oni su prvi u svijetu koristili to sa velikim uspjehom. I desilo se da u jednoj godini, skoro u čitavoj godini, iz e, Tunisa nije bio prebačen niti jedan jedini vojnik, ali onda su djelovale ovo ove čelije po gradovi ovih 11 ljudi otprilike i zanimljivo da je Al-Qaida taj sustav ćelija koje se međusobno ne poznaju upravo je kopirao od Alžiraca i po tome je to bilo, bilo originalno. Troškovi rata su postali takvi, spojili su se sa gubicima i prestanak, prestanak podrške javnog mijenja da je konačno De Gaulle odlučio provesti taj svoj plan koji, o kojem je zapravo odmah razmišljao. Protiv njega je bilo poduzeto nekoliko pokušaja državnih udara, nekoliko pokušaja atentata i to od članova njegovog najužeg stožera, uključujući i padobrance i ovaj, legiju stranaca. To je izbjegao, sve ih je posmjenjivao, neki su čak bili smaknuti, osuđeni su na smrt, e, tu gdje Gol nije imao nikakve milosti, udržao je unutarnju sigurnost u Francuskoj i pustio je, pustio je Alžir. Mnogi tada analitičari vojni onda nisu mogli vjerovati da Francuska koja je u biti pobjeđivala u ratu, jer je držala cijeli teritorij, zapravo nije dobila srca Alžiraca. To je najvažnija stvar bila. Ili je 90% stanovništva bilo za samostalni Alžir. De Gaulle je kad je došao na vlast zagovarao francuski Alžir u kojemu bi muslimani imali jednaka prava kao i francuzi. Onda kad je vidio da to neće zadovoljiti ustanike, zagovarao je vezu između francuske i slobodnog Alžira. Na kraju se De Gaulle pomirio s činjenicom da će se dogoditi ono nezamislivo, da će Alžir, dio Francuske, postati samostalna država. S tom se činjenicom nisu mogli pomiriti europski naseljenici i vojska. Vojska je pokušala neuspješni državni udar protiv De Gaulle vojni časnici i doseljenici osnovali su OAS ili tajnu vojnu organizaciju, terorističku organizaciju koja je nekoliko puta pokušala ubiti gola. Sve to nije zaustavilo pohod Fronte za nacionalno oslobođenje. Fronta je uspjela preživjeti sve napade francuske vojske i obavještajnih službi. Privremenu vladu priznavale su skoro sve arapske i komunističke zemlje. Međutim, njima oružje pod konac rata dolazilo sa svih strana. Slao ga je čak e, i Egipat, pa makar ne kalašnjikove, nego koji su dobivali od nove od Rusa, nego one stare Lee Enfieldice što je nekad imala egipatsko-sudanska vojska. Toga je bilo sve više i više da su Alžirci mogli prema podacima francuske obavišt, vojne obavještajne službe naoružati sto tisuća ljudi. Rat bi se time E, produžio možda za godinu dvije, a Francuzi bi imali dvostruko više gubitaka. I ta asimetrija na lačinski način je pobjedila. Otišlo je neko, dva milijuna otprilike e, Francuza i onih koji su se smatrali Francuzima iz Alžira. To je ona prva emigracija koja se nastanila na jugu Francuske. Dio je otišao kasnije, još milijun, međutim Alžir se je stabilizirao jedno vrijeme, nekoliko godina, da bi onda tamo došlo do mnogih unutarnjih sukoba i prave katastrofe u 90. godinama. U ožujku 1954. u Alžiru je osnovan revolucionarni komitet jedinstva i akcije. Iz tog komiteta razvio se front nacionalnog oslobođenja. Objava osnutka revolucionarnog komiteta dogodila se dva mjeseca kasnije, 7. svibnja 1954. Datum nije izabran bez razloga. Tog je dana svijet saznao da su se francuske snage predale u dolini Dien Bien Phu u sjevernom Vjetnamu. Vijest o francuskom porazu proširila s Alžirom. Jedan službenik musliman ovo je rekao o tom porazu. Rečeno nam je da više nema francuske vojske, da je uništena u Indokini. Nakon drugog svjetskog rata Amerikanci su izgubili sjajnu šansu da Hoši Mina dobiju na svoju stranu. E, postoji čitav niz knjiga i dokumenata koji to potvrđuju. Zašto? Jer su američki vojni savjetnici, pripadnici OSS-a, kasnije CIE, bili cijelo vrijeme u glavnom stožeru Hoši I Hoši Min je u tih četiri godine borbe protiv Japanaca, jer to je bio jedan od rijetkih naroda tamo koji su ozbiljno se borili za razliku od Indonežana, e, dio Burmanaca je, ali uvijek je bilo mnogo kolaboracionista. Na, na, sjeveru, osobito na sjeveru Vijetnama, područje Haifonga, Velike Luke, Hanoja, tamo je bio kolosalni otpor, Japanci su imali mnoge gubitke, a savjete, a čak također dio oružja američke ili britanske proizvodnje je stizalo u redove, u redove Vjetmina, a Vjetmin je bio oslobodilački pokret u to doba koji je produžio s djelovanjem sve do 1954. godine. E, Ho Chi Minh je čak prvi svoj ustav Pisao ga je po uzoru na njihov ustav, obožavao je Georgea Washingtona i slično. Jedan komunist koji je, doista je bio komunist, ali sviđala mu se ta, kako je on govorio, e, prava narodna demokracija i konačno jedan pragmatizam, oni su jedini koji su nas podržavali. Tijekom školovanja u Hueu, Ho Chi Minh upoznaće jednog mladića. Kada se Ho ukrcao na francuski parobrat kao kuhar, tog je mladića kao jednog od studenata štrajkaša uhitila francuska služba sigurnosti. Sud ga osudio na tri godine zatvora. I zatvora je pušten nakon nekoliko mjeseci. Mladić je iskoristio sve prednosti obrazovnog sustava u francuskoj Indokini. Diplomirao je pravo i zaposlio se kao profesor povijesti na liceju u Hanoju svoje to vrijeme bio član Indokineske komunističke partije. Kada je 1939. partija zabranjena, pobjegao je u Kinu. Njegovu suprugu i šurjakinju uhitila je francuska policija. Šurjakinja je završila na giljotini, a supruga mu je osuđena na doživotni zatvor umrla je u zatvoru nakon tri godine. Godine 1941. taj je profesor povijesti sklopio savez s gerilskim vođom Tanom. i tako je počela jedna sjajna vojna karijera. Desetljećima kasnije taj će profesor ovako pisati svoju strategiju. Okružen oceanom, što ga čini općenarodni rat, neprijatelj otkriva da se zapravo bori začepljenih ušiju i pokrivenih očiju, da ništa ne čuje i da ništa ne vidi. On se bori, a da ne vidi protivnika. On udara, ali ne pogađa. On ne može iskoristiti svoje nadmoćno naoružanje. Ime tog profesora povijesti je Po Nguyen i on će postati desna ruka Ho Profesor povijesti stvorit će Ho Chi vojsku. Vijetmin je bio tako dobro organiziran, prije svega na gerilski način, i e, njega je vodio E, u toj prvoj fazi Vjetnamskog rata, jedan od najvećih genijalaca u, e, od, e, među vojnim zapovjednicima, ravan je svim savezničkim komandantima i njemačkim u drugom svjetskom ratu, to je bio Nguyen Džap. Džap je doista cijeloga suncua je znao na pamet, umjeće ratovanja, plus ono što su radili Japanci, ono što su radili Kinezi, Mao Tse Tung i neki originalni, neki, neki originalni zaključci i on je do 54. stalno izmicao Francuzima, oni su postali preko 100 tisuća ljudi u Indokinu. Mnogi bivši nacisti, pripadnici Waffen ss su se prijavili u legiju stranaca, njih preko 25 tisuća i borili su se upravo kod Dien On je bio neuhvatljiva lisica do 54. a onda iznenada kad se Francuzi nisu nadali koncentrirao je snage, izvukao je topove iz, e, iz brda minobacače, opkolio je Francuze i jednostavno ih uništio u nekoliko dana jedne od najslavnijih e, e, bitaka. Francuzi se nisu mjesecima psihički oporavljali od tog poraza u Parizu, nije uopće bilo, nije bilo jasno što se do dogodilo, otkuda na put tolika sredstva kad su uvijek vidjeli samo seljake u piđamama, onim sandalama gumenim, kakvo oružje, kako je to uopće moguće. Ho Chi je jednom usporedio borbu za vjetnamsku nezavisnost s borbom tigra i slona. Ako tigar pokuša zadržati svoj teritorij, ako ostane u jednom mjestu, slon će ga zgnječiti svojom masom. Ali ako tigar zadrži svoju pokretljivost, na kraju može pobijediti slona, koji će iskrvariti zbog mnogih rana. U Vjetnamu francuska je vojska već naučila tu gorku lekciju. Sada se druga vojska spremala na sukob sa sjeverno-vjetnamskom vojskom i gerilcima govori vojni i obavišteni analitičar Fran Višner. Ta simetrija je bila naprosto fantastična u, u Vjetnamskom ratu. Vjetkong eh, početkom 61. nije imao više od 20.000 ljudi a broj američkih vojnih savjetnika do 65. do stvorene intervencije stalno se povećavao. Počeli su sa 1500 da bi onda završili s nekih e, nekoliko desetaka tisuća, trebala im i logistika, pa su onda počeli dovlačiti i kopnenu vojsku, pa ih uoči intervencije bilo čak 118 tisuća uoči 1965. kad je službeno počeo rat u Vjetnamu, kad su se Amerikanci aktivno vojno uključili i oni su računali da će sa prilike pola milijuna vojnika zdrobiti Vjetkong i odvratiti sjeverni Vjetnam od infiltracije bez ikakvog problema. I oni su rekli, mi imamo zračnu konjicu kakvu niko nema, 5000 transportnih i 1000 jurišnih borbenih helikoptera naoruženih topovima, mitraljezima i raketama, plus cjelokupno ratno zrakoplovstvo iz drugih zemalja, Japana sa Guama eh, i ostalih otoka, plus nosače aviona. 1.000 aviona dnevno, niko nam ne može odoljeti. Kako je Tigar još jednom pobjedio slona, poslušajte sljedećeg četvrtka.